أغويتني وفيلي ومنفان يكوا مكتوف لأقعدن لهم صراطك المستقيم انتكيتي katika ياكو إلونيوكا ili niwe ni mwenye kuwavua kutokana na njia hiyo niwapoteze ili niwe na wafuasi watakaoandamana na mimi katika adhab almuqim aadhana llah minhu qala laaqudanna lahum sirataka lmustaqim iblis akasema siratka almustaqim katika njia yako ilokuwa ya sawa bimaana wale ambokuwa washapotoka njia iblis hana wasiwasi nao sana bali amewakilisha wale wasaidizi wake wadogo tu ili wawe ni wenye kuwachunga wasije wakaongoka lakini juhudi kubwa ni kuhusiana na hawa ambokuwa waifuata siratu almustaqim basi akafanya vitimbi akaja mbele ya waumini na nyuma yao wa an aimanihim wa an shamailihim kwa pande zote kwa ghurur na tashwish ili kuwaondoa katika njia hii ilonyoka katika ibadat zote alizoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala Iblis akawa anazo hila na makr ili watu wasiwe ni wenye kuyatekeleza au watakapoyatekeleza na basi wayatekeleze visivyo asema mwanachuoni al-qayyim al-jawziyyah rahimahullah wa min kaidihi lajib al na miongoni mwa kaidi zake na vitimbi vyake iblis ambazo kuwa ni za ajabu annahu yashamu nafs ni kuwa yeye iblis ni mwenye ku mwenye kunusa nafsi za waumini anapoingia katika nafsi ya mwanadamu huwa ni mwenye kunusa nafsi hiyo iko vipi hata yalama ayu lquwataini taghlabu alaiha Hutaf, hufanya utafiti kujua nafsi ya huyu mwanadamu huyu mumin anayo nguvu gani anayo nguvu gani quwatu liqdami washajaa je nafsi yake imetengezeka kwa ushujaa na kutaka kwenda mbele anayo ari na azma kwa dini yake au quwwata linkifafi walihjami muhana au huyu mumin nafsi yake ni dhalili nafsi yake imelegea nafsi yake ina uzembe kutokamana na aloamrisha Allah subhanahu wa ta'ala iblis huingia katika nafsi za wanadamu akawa ni mwenye kufanya utafiti hii ni nafsi ya aina gani je ni nafsi ambayo kuwa yaenda mbio katika kumtwii Allah subhanahu wa ta'ala au ni nafsi ambayo kuwa ina ulegevu na uzembe katika kumtwii Allah subhanahu wa ta'ala akishajua hilo fayukasiru bil wayatajawazu wa yatajawazu bithani basi yule mwenye kupapia twaa zake allah subhanahu wa taala mwenye himma yujawizu bihi humsukuma msukumo wa nguvu mpaka awe ni mwenye kuvuka mipaka yake allah subhanahu wa taala wayukasiru bithani ama yule mlegevu mvivu basi humvuta nyuma mpaka akawa ni mwenye kuyapuuzilia na kuacha yale aloamrisha allah subhanahu wa taala akamtoa katika mipaka yake allah subhanahu wa taala mwenye hima asukumwa mpaka akatoka katika mipaka yake allah subhanahu wa taala na mwenye ulegevu huvutwa mpaka akatoka katika mipaka yake allah subhanahu wa taala wasibakie yote katika toa yake allah subhanahu wa taala alivyoamrisha allah subhanahu wa taala kama kala baadhi salaf asema Ibnul Qayyim rahimahullah baadhi ya wema waliotangulia walisema ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى هامر جنب إلا وللشيطان فيه نزغتان إلا إبليس عليه اللعنة أنايو misukumo miwili anayo namna mbili ambayo kuwa akabili amri hiyo mwenyezi mungu subhanahu wa taala akiamrisha twaa basi iblis huja kwa namna yake na kiamrisha au akikataza jambo basi iblis huja kwa namna ambayo kuwa ajua atakuwa ni mwenye kufaulu imma ila tafritin wa taksir imma huja kwa namna ya tafrit wa taksir ya kupuuzilia kumsawazisha huyu mwanadamu awe ni mwenye kupuuza na kupunja katika yale ambayo kuwa ameamrishwa akawa si mwenye kuitekeleza wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin au akimwona huyu mwanadamu ana hima ya kutaka kutekeleza basi humshawishi mpaka akawa ni mwenye kuvuka mipaka akawa ni mwenye kuzidisha katika yale ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wala yubali biayihima dhafar na wala iblis hatujali baada ya hapo ni kuwa hila ipi atakuwa ni mwenye kufaulu hila ya kupunja au hila ya kuvuka mipaka hatojali baada ya hapo miongoni mwa mambo ambayo kuwa allah subhanahu wa taala ameamrisha ni kuwa wanadamu wote na waumini kwa jumla wawe ni wenye kumwamini allah subhanahu wa taala imani ya hakika imani ya kisawasawa imani inayofungamana na amal njema basi iblis katika hilo akapiga darubini na akaona kwa makini akawaona wanadamu waumini wako katika pote mbili kunao ambao kuwa wataka kusimamisha hii imani kisawasawa na kunao ambao kuwa wanayo ulegevu na udhaifu katika kutii amri hii basi akawajilia wale ambao kuwa wana ulegevu katika iman ambao kuwa kwao iman yatosheleza mtu kutamka shahada mbili ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan Rasulullah natosha dini imetosha kuwa ni dini asiwe ni mwenye kufanya lolote katika maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni wakawataja hawa kuwa ni murjia ni murjia kundi miongoni mwa vikundi vilivyopotoka kutokana na njia ya sawa katika umma huu ambao kuwa waitwa almurjia nao ni ambao kuwa yarauna la yadhuru maa alimani dhambun ni wale ambao kuwa waona kuwa maadam nimetaja kuwa au nimeshuhudia kuwa mimi ni mumin basi dhambi yoyote haitokuwa ni yenye kunidhuru nifanye lolote na wala haitonidhuru qala shaikhu lislam ibnu taimia rahimahullah mwanachuoni ibnu taimia rahimahullah aeleza kuhusiana na shubha na vishawishi ya hii taifa asema yadhharu khatau qawlu jahmu bnu safwan yadhihiri wazi uovu na ubatili wa kaulu wa huyu kiongozi wao jaham ibnu safwan waman tabiahu na wale ambokuwa ni wafuasi wake haithu dhannu anna limana mujarad tasdiqi lqalbi wa ilmi pindi walipodhania kuwa imani ya kweli ni mtu tu kusadiki na kukiri kwa moyo wake au yatosha kujua yatosha kujua kuwa allah subhanahu wa taala wahidun kuwa ni mmoja ambaye kuwa stahiki kuabudiwa na muhammadun sallallahu alehi wasalama ni mtume wake yatosha hii walam yajalu amala alqalbi min aliman na hawakufanya matendo ya moyoni au matendo ya viungo kuwa ni katika jumla ya imani bali imani yao yakomea katika kujua kuwa Allah ni mmoja, Muhammad ni mtume wake, na nimekiri kuwa mimi ni mumin. Wabannu annahu kad yakunu linsana muminan kamila limani biqalbi na wakadhania kuwa mtu aweza kuwa mumin wa kikweli tu kwa kukiri kwa moyo wake. qalu وهذه كلها maasi la yunafi liman alladhi fi kalbi na wakasema kuwa haya maasia ambayo kuwa mtu ataangukia si yenye kupingamana na imani ilokuwa moyoni bal yafalu hadha wa huwa fi lbatin inda allahi mumin akawa ni mwenye kufanya kila aina ya maasia na huku akidhania kuwa yeye mbele ya allah subhanahu wa taala ni mumin ikawa mmoja wao ni tariku salah ni mwenye kuacha swala au sharibu kumur au ni mwenye kushiriki katika kunywa vilevya au ni mwenye kushiriki katika zina na kuishi nje ya ndoa au ni mwenye kula riba na mali kwa dhulma au akawa ni mtapeli mpaka mwisho ya maasia akiambiwa haya si matendo ya waumini hujibu je umeona moyo wangu ni allah ndiye ambaye kuwa iwaona iwatizama mioyo ya waja imani yangu iko moyoni niache na imani yangu kila mmoja na matendo yake ikawa afanya kila aina ya masia pasina kujali na huku akidhania kuwa ni mumin wa kikweli na katika fikra zao ni kuwa ambaye kuwa antamka la ilaha illa Allah basi yeye imani yake ni sawa na iman ya Abu Bakar radhiallahu anhu ni sawa na iman ya Umar na masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuna tofauti baina yake na wale waliotangulia ikawa yeye kwake masia ni maji ya kunywa hajali kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na wengine wao wakadai kuwa wao ni auliyaullah wao ni masharifu wanayo utukufu na hadhi mbele zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawa hawahudhurii katika salawati wakiulizwa wasema kuwa wao ni masharifu hii ni fikra ambayo kuwa iblis amewapambia na akawatumainishia kuwa wao wako katika haki walakad sadaka alaihim iblisu dhannahu fattabauhu illa fariqu min almuminin hakika iblis amewasadikishia dhanna yao na mtizamo wao wakaona kuwa wako katika haki lakini waumini wa kweli wajua kuwa huyo ambekuwa atamka shahada pasina kutekeleza aloamrishwa na kujepusha na alokatozwa uumini wake na imani yake ni pungufu sio kamili hii ni pote moja kala sheikhu lislam asema sheikhu lislam ibnu taimia rahimahullah fahaulai ghalatu fi aslain hawa wenye fikra hii zamani na katika zama hizi walikosea katika misingi miwili ahaduhuma ya kwanza dhannu anna al-imana mujarradu tasdiqun wa ilmin faqat laysa ma'ahu amal walipodhania kuwa iman yatosha mtu kukiri kwa moyo wake na kujua kuwa Allah ni mmoja na Muhammadun salllah alaihi wasalama ni mjumbe wake na amal siyo katika iman wala haimdhuru mtu kuacha matendo ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha wakawa wamekosea katika msingi huo watani na msingi wa pili walikopotokea dhannahum anna kullu man hakama lshariu bi kafir dhanna yao kuwa kila ambaye kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemhukumia kuwa ni kafir mukalladu mukhalladun fi nar atakuwa ni mwenye kubakia motoni milele fa inna ma dhaka li'annahu lam yakun fi qalbihi shay'un min al-ilmi tasdiq wakadhania kuwa huyo aliohukumiwa atabakia motoni milele ni kwa kuwa yeye hakuwa ni mwenye kukiri kwa moyo wake wala hakuwa ni mwenye kujua kuwa Allah ni mmoja na Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ni mtume wake. Kwa misingi miwili hii wakawa ni wapotofu, kudhania kuwa imani yatosha kuwa moyoni na kudhania kuwa ambaye amehukumiwa kuwa ni kafiri ni kwa kuwa alikosa imani hiyo. Wakawa ni wapotofu kwa misingi hiyo, shetani akafurahi na watu kama hawa akawa ni mwenye kuwasukuma na kuwavuta nyuma ili wazidi naam fi tamadi ala lkufri wanifaq ili wazidi kudidimia katika kumwasi allah subhanahu wa taala kwa ukafiri na maasia ikawa hata mtume sallallahu alehi wasalama akitusiwa watasimama na waseme kuwa hii ni uhuru wa kujieleza hii ni uhuru wa mazungumzo na ku uhuru wa kauli wasione uchungu wowote wala wasione kuna ubaya wowote katika hilo na ambaye kuwa ataishi katika maasia watatoa hoja kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja mkadiria kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala basi mwacheni na afanye atakalo maadam ni maadamu ametamka la ilaha illallah yatosha hii ni pote la kwanza ama pote la pili ambalo kuwa likawa na himma likawa na ukakamavu likawa na bidii na ari ya juu ya kutaka kudhihirisha imani yao na uislamu wao hawa ni qaumun humu alladhina yukaffiruna bilmaasi ويخرجون ويخرجون ala aimati المسلمين wa jamaatihim hii ni kundi ambao kuwa kwa kupindukia ukali wao na msimamo wao wa kibandia katika dini wakufurisha kwa mujarad mtu kufanya maasia mtu akaangukia maasia sawia ni kabira min kabairi dhunub au saghira min sagairi dhunub, dhambi kubwa au dhambi ndogo, basi humhukumia kuwa mtu huyu ni kafiri, na waona kuwa yajuzu kuacha kumtwii amiri wa Kiislamu, kiongozi wa Kiislamu, na waona kuwa yajuzu kadhalika kuifariki jamaatu lmuslimin kujitenga kutokamana na jamaa ya Kiislamu, wakaacha kushikamana na wenzao waislamu wanachuoni wakawapa jina hawa kuwa ni makhawarij makhawarij walikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallama na imeendelea vizazi vyao vya kiakida na fikra mpaka deka hii ambayo kuwa tuko ndani yake qala shaikh lislam ibnu taimia rahimahullah asema mwanachuoni ibnu taimia katika kubainisha shubha ya hawa makhawarij faidha kana limanu lmutlaq yatanawalu jamia amri llah jamia ma amara llahu bihi wa rasulahu hawa walisema kuwa iwapo imani ya kisawasawa ni kutekeleza maamrisho yake allah subhanahu wa taala yote na yale aliokuja nayo mtume salllahu alaihi wasallama famata dhahaba badu dhalika batala liman, basi iwapo baadhi ya kuacha yale ambokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mtume wake wameamrisha mtu, iwapo atakuwa ni mwenye kuacha, basi imani yake itakuwa imeondoka yote, hatabakia kuwa ni mumin. Mathalan, iwapo ataacha kutii wazazi wake wawili au akafanya maasia miongoni mwa maasia ni kabira au ni saghira basi huyu moja kwa moja atakuwa ni kafir fayalzamu takfira ahla dhunub ikawa ni lazima kwao kwa kufurisha wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala wenye kuanguka katika maasi kama taquluhu al-khawarij na hii ni kauli ya pote hili la makhawarij au taqlidahum fi an-nari wa salbihim isma al-imani au wakawa ni wenye kuwahukumia kuwa hawa siku ya kiyama watakuwa ni wakazi wa motoni milele na wakawa huku ulimwenguni wamewavua kutoka katika jumla ya waumini na hii ni fikra yao na rai yao na shubha ambayo kuwa sheitani alaihi lana aliwapambia kuwa imani ni kitu kimoja sio vigawanyo tofauti tofauti itakapokuwa ni kitu kimoja basi atakayeacha chochote katika imani basi atakuwa ametoka katika jumla ya waumini hatabakia kuwa ni mumin hii ndo taasis hii ndo asli ya fikra hii ya pote la pili ambalo kuwa shetani aliwaona kuwa wanahimma na dini akawa ni mwenye kuwasukuma mpaka wakawa ni wenye kuwageukia wenzao ambao kuwa wana ulegevu katika dini wakawaambia nyinyi ni makafiri kwa nini kwa kuwa mumeishi katika dola za kikafiri nyinyi ni makafiri kwa nini kwa kuwa mmeangukia katika kunywa vilevya nyinyi ni makafiri kwa kuwa mmefanya kadha wa kadha katika maasia na wakawa na ukakamavu wa kukabili maaima viongozi wa kidini wakiwakufurisha na wakiwatolea kaul ambazo kuwa zaonyesha ujeuri mwenyezi mungu subhanahu wa taala atufahamishe na atupe nuru katika kujua haqi na hila za iblisi lmalun بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الذكر والآيات من من الذكر والآيات الحكيم إنه ولي ذلك فاستغفروه إنه هو البر الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد hili kundi la pili lilikuwa katika zama ya mtume sallallahu alaihi wasallama kiongozi wao alitukia katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallama na ikabakia kizazi chake katika itikadi potofu mpaka leo hii wanayo alamat na sima ambazo kuwa wajulikana kwayo yatakana tuyajue ili tusije tukaangukia hilo qala ali radhiyallahu anhu asema amir almu'minin ali radhiyallahu anhu sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sayakhruju qaumun fi akhiri zaman ahdathu lasnan sufahau ahlam yaquluna min qauli khairi bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna min addini muruka lsahmi min arramiya rawahu lbukhariyu fi sahihi asema ali radhiallahu anhu kuwa nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sayakhruju qaumun watakuja tokea watu fi akhiri zaman katika zama za mwisho yani baada au katika mwisho wa khilafatu rashida katika ukhalifa uliokuwa sawa na baada ya hapo watakuwa ni wenye kuendelea katika riwaya mtume sallallahu alaihi wasallama asema hata yakhruju akhirahum maa dajjal watakuwa mpaka mwisho wao watakutana na dajjal wakawa ni wafuasi wa dajjal ataja mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii miongoni mwa alama zao watakapotokea qaumun ahdathul asnan kinaya ya umri mdogo ni watu wadogo katika umri sufahau ahlam ni wapumbavu hawana ilmu wanayo ilmu duni yakuluna min kauli khairi lbariya huja zao wanazo huja ambazo kuwa wazinukuu kutoka kwa kauli yake mtume sal llahu alaihi wasalama tunataka uadilifu tunataka haki tunataka kadha tunataka kuinua dini tunapigania dini tuko katika jihad mpaka mwisho yakuluna min qauli khairi lbariya wanazo huja wanazochukua kutoka kutokamana na ahadithi zake mtume salllahu alehi wasalama wakizitoa kuwa ni ushahidi ya yale ambayo kuwa wanayafanya la yujawizu imanuhum tarakiyahum au hanajirahum imani zao si zenye kushuka kutoka katika koromeo zao yaani imani, imani yao ni maneno ya mdomoni na wala haiko haiko katika nyoyo zao hawa watu sufahau lahlam hawana elimu bali elimu yao ni chache tu wakijua aya wakijua hadithi basi wameijua dini yote wakijua hoja basi waona ni haki kutetea na kupigania hata kama italeta madhara katika jamii na mujtama na wala hawajali وعن سعيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نكذلك apokea abu said kuwa alimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yakhruju fi hadhihi lumma watatokea katika umma huu qaumun tahqiruna صلاتكم maa salatihim, watu wenye kujitahidi katika ibada, mkilinganisha swala zenyu na swala zao, basi mtaona kuwa hamuwafikii katika kuitekeleza ibada yoyote, yaani ni wenye kutekeleza ibada kwa hali ya juu. Yakrauna alqurana la yujawizu hulukuhum, waisoma Quran na wala si yenye kuvuka naam koromeo zao yaani waisoma kwa ndimi zao na wala nyoyo zao si zenye kufahamu nini ambayo kuwa wanasoma yamrukuna min addin muruka sahmi min arramia ni wenye kutoka katika dini kama vile pinde inavyotoka katika mnyama alofumwa kama vile mshale unavyopita mara moja kwa mwili wa yule mnyama ambaye kuwa amefumwa yani hawana chochote katika dini hawasalii wakastakiri katika dini ni watu ambao kuwa walikuwa katika zama za kimtume sallallahu alaihi wasallama kiongozi wao dhulkhuwaisir tamimi alitoka wakati mmoja akapata mtume sallallahu alaihi wasalama agawa ngawira ya vita akamwambia idil فإن هذه القسمة لم تراد بها وجه الله أكم كبيل متومي صلى الله عليه وسلم قوله كول أكم وانبيا إيه متومي فاني وادليف كتك كغاوة كواني كغاوة كوكو هكو هجا كسودية وجه الله تبارك وتعالى هو ni kiongozi wao alikuwa na ukakamavu wa kumkabili sayyidul bani adam sayyidul bashar nabiyullah sallallahu alayhi wasallama na hivyo hivyo wafuasi wake mpaka leo hii wanayo ujasiri huo wa kuwakabili viongozi na, kuwa, na kuwakemea kwa uwazi ima ni juu ya mimbar au mbele za watu katika jamahir na kuwataja kwa majina yao kiongozi fulani ambaye afanya kadha wa kadha na wakawa ni wenye kumpa hukmu kuwa ni kafiri kwani kiongozi wao katika zama zake mtume sallallahu alaihi wasallama hakuona haya kutokamana na mtume sallallahu alaihi wasallama mtume sallallahu alaihi wasallama akamjibu waihak ole wako in lam adil faman yadil iwapo sitofanya uadilifu mimi basi nani ambaye kuwa atafanya uadilifu khibta wa khasirta hakika umeangamia wewe na umpata khasara kwani uadilifu aso ambaye kuwa hatautekeleza asokuwa mimi basi nani ambaye kuwa atatekeleza uadilifu huu ikawa ni mtu ambaye kuwa alofukuzwa basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sayakhruju min dhidhi hadha rajul qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim watatokea katika wafuasi wa bwana huyu watu ambao kuwa nyinyi mtakapolinganisha ibada zenyu na ibada zao mtaona kuwa nyinyi hamjafanya lolote manake ni wasomi wa Qur'an ni wenye kusimama usiku ni wenye kufunga mchana na kufanya ibada zote wakamwona yule ambaye kuwa hatokuwa katika hali kama yao basi huyu ni kafiri bali yule ambaye kuwa hatasema kauli ambayo kuwa wanasema watamhukumia kuwa ni katika makafiri na wao mpaka leo hii ni wenye kusababisha wasiwasi na hofu katika jamii na mujtama ni wenye kuwahukumia ambao kuwa hawako pamoja nao kuwa ni makafiri wakaona kuwa ni sawa kulipua watu kwa jumla wakiwa ni madukani au katika shughuli zao kwa kuwa hao kwao ni makafiri na kumuua kafiri ni haki ya mtu muumini wakawa wamemfurahisha Ibilisi alayhi lana kwa matendo yao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuepushe na mwenendo huo. Walakin ibadallah, imani ya kweli ni imani ya ahli sunna wal jamaa, ambao kuwa hawana ulegevu katika imani yao na wala si wenye kuchia mipaka na kuvuka mipaka yake Allah subhanahu wa taala pamoja na kuitakidi kwa mioyo yao na kutamka kwa ndimi zao basi matendo yao yenye kuafikiana na amri yake allah subhanahu wa taala si wenye kupuuza na wala si wenye kuzua katika dini yasokuwemo bali wao ni ummatan wasata وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasifu na hivi ndivyo tumewafanya kuwa ni umma wa kati na kati si wenye kuvuka mipaka wala si wenye kuwa na ulegevu katika dini bali ni wenye kutizama na kuzingatia maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala wao hawasubiri ije msimu wa kufanya ibada bali waona je Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha basi ni wenye kutekeleza nao si wenye kuvuka mipaka wakawa ni wenye kuzua katika dini yale ambayo kuwa hayako katika dini hao ndio waumini wa kweli hao ndio ahli sunna wal jamaa ya wajibika kwa kila mumin awe ni mwenye kujua hiyo njia ya wasat njia ya watu wa kati na kati ahli sunna wal jamaa wasokuwa na ulegevu na wasovuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى تومومبا اتوبي ثبات كتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا للصلاة